삼보사탄도 소제도에 오라 오디사미삼부도세 사란도 부도 俱至室利三，萨婆诃多菩提萨多比地南无萨多南沙妙三不多俱至兰所舍拉婆诃正伽兰，卢吉阿罗汉多兰东无苏罗多波罗兰南无所舍利多揭弥兰南无卢吉萨米揭多兰萨米揭波拉提波多罗兰。 波利斯兰兰摩斯多耶比地耶多拉利斯兰是波罗斯拉诃娑娑罗摩多兰南摩巴拉吽摩尼南摩印度拉耶那波波揭波天。 Ummu bodhi sosi yeye na baboke bote no na yen na ye manjim boho sambu tola lumbo sujuri to ye na baboke bote la ye tili bola loche la vido la bola jela ye oti mudi simo se lo li basili mo dani jela lumbo sujuri to ye na baboke bote 吉拉耶那摩摩的摩吉拉耶那摩巴色拉吉拉耶那摩摩尼吉拉耶那摩切色吉拉耶那摩波杰波提提的查色拉色拉波拉呼拉拉色多的格多耶，波杰波提南摩米多波耶多的格多耶，欧拉菩提萨埵多耶南摩波杰波提，多的格多耶欧拉。 何地三藏多耶那巴巴克巴帝比萨悉咕噜维吉利耶波啦波啦悉多多耶多耶南巴巴克巴帝萨布西贝多萨伦拉拉拉悉多多耶多耶。 三藐三菩提耶，南无波揭波提悉吉耶，无罗伊多的揭多耶，阿拉诃提三三多耶，南无波揭波提拉达那基多拉悉多的揭多耶。ti sang sang to ye ti piu nam bo so tu li to i tam bo ke bo to sa dan do ke do su li sam sa dan do bo da 萨摩波罗悉檀波罗夷扬揭拉萨拉波多揭拉奥利揭拉奥拉奥利巴拉毗喋吉多利阿揭拉弥利俱波利达那耶林揭林萨多拉波多拉波多揭拉多揭拉波多揭拉多拉波揭波多拉拉拉多拉波多揭多拉波多揭拉波多揭拉波多拉 菩萨那耶舍波罗萨多那真尼，阿悉迦兰摩，提拉诃耶舍比多邦娑罗真尼萨波舍多罗利波罗耶舍富兰多斯法兰杰罗塞林，是那阿基利乌托伽拉耶舍波罗悉多真兰摩，波罗真真摩提多摩提悉摩悉多舍波罗摩，巴拉班多拉波斯利奥利耶多。 啦皮里吉吉，色巴色拉莫里底比色罗多波唐，邦格巴色拉吉格朗阿杰摩拉吉波波拉吉多巴色拉吉吉，新东色比底摩波西多苏摩罗多摩西多里耶多拉摩波罗波拉巴色拉桑吉拉吉波巴色拉吉莫里吉兰多里巴色拉格萨多杰。 Inye lo moli ke bi lo che lo che li ye ye la to cili sambi zelambo moli ke vesela ke lo ke lo polo selom 恩知在水道在给波拉车塞西波拉波一得一得乌托拉金拉沙布拉藏乌反斗印度拉摩摩塞乌印地吉吉拉波拉塞西东。chế đô sư lý sam u in tô lô yung sin bô la u in tô lô yung sư tam bô la u in tô lô yung bô la sư tì e sa bá cha lô chì la u in tô lô yung yết cha la sa sa chín đa ho yết se bì tăng tăng băng do lực thân la vô in tô lô yung chế đô la sư tề lâm sa la lam bị thăng băng sa lo lam vô in tô lô yung lọ cho bộ kê văn sa tăng đô kê đô sư lý sâm tin đề kê lý mô sa sa đô bố sư sa sa lô sư lý sa chư chư sa sa lô đế tê gọt thị bì sĩ bó lý tô cha cha in kê mô hô bè sê rô tô ra tì lý bồ tô lô vô in rồi đi 波多摩摩印度罗摩摩塞拉这波耶俱拉巴耶奥切利波耶乌多给波耶比萨波耶塞斯多拉波耶吉拉波耶都是他波耶奥切利波耶奥给拉米里去波耶多拉利波米金波这波多波耶乌拉给波多波耶拉这坦萨波耶比丢坦波耶苏布拉拉波耶要查真那哦那。 亲那何比离多，亲那何比姐姐，亲那何不多，亲那何口吻着亲那何不单哦亲那何给做不单哦亲那何不生波罗，亲那何无单波多，亲那何切亲那何是离菩提，亲那何。唵嘛呢叭咪吽，嘛呢叭咪吽，嘛呢叭咪吽，嘛呢叭咪吽，嘛呢叭咪吽，嘛呢叭咪吽，嘛呢叭咪 Lì li si bi do li lam bi do li lam bo do li la o si che o lì lim tây sang sang mi sang sang bồ chân la o lam mi do sinh no em mi kê la em mi bồ lì bồ la chê kê kê lì tâm mi do sinh no em mi kê la em mi chan đi kê lì tâm mi do sinh do em mi kê la em mi bo bo tan ye ro do la kê lì tâm đi do sinh do ye mi ke la ye mi lo la ye la ke li tam tho ye mi ke la ye mi ta ta cha ro cha se ke li tam mi toi sơn no ye mi ke la ye mi mo ke la mo ta ni che la ke li tam bi toi sinh toi ye mi ke la ye mi ke li tam bi toi sinh toi ye mi ke la ye mi se che ta mô tu la sa pra ta sa ta lo ke li tam bi toi sinh 星多耶密基那耶密这多拉波这里基里 tam，星多耶密基那耶密比利安基里这兰多基萨拉这罗波提苏斯基里 tam 比多星多耶密基那耶密罗这拉塞拉波拉基里 tam，星。 đo ye mi kê la ye mi o ro han kê li tâm mi tội sinh đo ye mi kê la ye mi bi ta la chê kê e li e e tâm bi tội sinh đo ye mi kê la ye mi ba sê la bồ li chư sư ye chư sư ye kê ta bồ ta kê li tâm sinh đo ye mi kê la ye mi la chom mong bồ kê pha in tu lo mô mô sê bồ kê van sa tan đô bồ ta na lâm mô sư đô ti o sê đô lo la la kê bồ la bồ 是菩萨。 and the bodily sila sila tora tora bandora bandora jindo jindo uin uin panja panja panja panja panja so si si ban lo mo ke ban pa po la ti bo to ban bo la to ban lo so la pe to la po ke ban sa po ti pi pi ban sa po no ti pi ban sa po ya cha pi ban sa po kin ta po pi ban sa po bo tan ho pi ban ke to bo tan ho pi ban sa ตรองจีดีบีวันสาวเต้าจิปลิกิสดีบีวันสาวสีปอลีบีวันสาวอปสิมอลีบีวันสาวเซลบอลาบีวันสาวติติกีบีวันสาวตัมโบโตกีบีวันสาวปิโตเยลาสิเจลีบีวันจินันโมตุเชลสาบรัตสาโตกิบีวันดีดีเจลีบีวันเจตุลาโปเจลีบีวันบัสเซลจิมอลีบีโตเยลาสิบีวัน Nam Bồ Lê Tinh Nhân Y Thuê Lì Bi Vân Mê Sê Lê Sâm Kê La Yê Bồ Rô Trần Chê Lê Sê Văn Mô Kê La Yê Mô Ni Nam Mô Sô Tu Lì Tô Y Văn Bi Sô La Bi Văn Bồ Rô Mô Rì Y Văn Lô Chê Lì Y Văn Mô Kê Lì Y Văn Chí La Tàn Chí Văn Mít Tà Ni Văn Lô Tà Ni 文在移民主羅拉丹尼爾文嘅玻璃耳鬢，我哋無知多嘅羨慕射羅博士連班嘅自殺都博士莫莫印度羅莫莫射頭自殺折墮，我大折墮射我啦斜坡啦路地啦啦博錯啦莫射我啦射多啦是非多啦玻璃我啦見多啦博士波啦波啦啦莫射我啦波不折。 豆豆鸡，炸鸡豆，都特辣。 字多也差，字孬哪差字孬，比的多，字孬比谁字孬，不多字孬，考文章字孬，是印度字孬，乌坦莫多字孬，字孬，波松摩尔字孬，扎克伊卡查字里字孬，利布蒂字孬，塞米格字孬，塞字里字孬，罗多拉兰蒂格字孬，兰波字孬，字孬。 苏啊，应该是个最得意的，等待的，这个得到的，累的，幸福啊，比上我幸福啊，菩提的，比的，是对，是没的，沙利菩提的，沙布，幸福啊，是六根的，大六根，根毛衣，毛根，毛根，六根七里，六根七拉，七拉，七拉，七拉，七拉，单的，七拉，七里，七拉，布毛，七拉，巴里，七毛，七拉，巴里，七扎，五朵啊，七。 斯兰曲子，斯兰白诗，地斯兰乌鲁，斯兰山人，斯兰可是大，斯兰巴特，斯兰沙亚，就波将就斯兰比得，查扎斯里，是弗拉陀达洛克，金吉洛克，之波多比萨波拉，奥林杰斯阿塔那扎拉杰拉比萨，玉根莫拉比拉金达拉，格拉梅里吉达拉波格蒂拉扎蒂里斯吉格萨波。 摩羯那善謝賓展那一切但那錯，是為第三沙比上所等多波多那摩不舍羅舍利三摩波羅僧伽那耶波道舍舍那賓但地那比多耶賓但遮羅蜜，賓遮羅蜜波羅比多賓但遮羅蜜多伊多那羅提毗舍提毗那不舍那多利賓多賓多利不舍那邦利賓無因多羅。 不用伴娑婆诃。